Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Disenangi Demit Penunggu Wit Sukun Kiriman dari Abdul Gofar Desa Bendo Kapas Bujonegoro. Mm-hmm. biasa diceluk Parto. Saiki aku mergawi ning Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Besar, di Sower, Dadi petani rumput laut kerja sama karo perusahaan Soko Jakarta. Bareng telung puluh wong Soko Bojonegoro. Desa sing tak panggone ku cuman enek sepuluh kepala keluarga. Jumlah totale gak sampai petang puluh jiwa jumlah Umayu kena ditung gawe driji. Secara geografis desa sing jenenge Desa Wer iku cedhak pantai sing bagian kulone. Sing etane cedhak bukit sing alase sik ketel dadi desa siji karo liyane pancen jarake cukup jauh. Wis telung wulan iki tanduran rumput lautku gagal mergo faktor alam diganti usaha tangkep iwak teri nganggo bakan. Cerita misteri kita alami rongkulan kepungkur. Kalau iku aku loro sampai dirawat inap ning rumah sakit amergowis parah. Sebab aku loro enek sing ngarani gangguan makhluk gaib. Tapi secara medis loroku ya jelas. pasti periksa dokter yang mah. Tapi aku muntah terus sempet yo dikira tipes tapi alhamdulillah saiki wis sehat walafiat gitar seminggu sak durunge mlebu puskesmas. Aku entuk sip angkat teri bengi jam 11 bengi waktu Indonesia Timur. Bareng kanca kucah 10 dibantu petani lokal kene. Teri sing saka bagan sing ning tengah laut diangkut gawe speedboat ning pinggir pantai. Tugasku karo petani liyane ngangkat teri sing isine pirang-pirang ton iku ning bak terus ditebar ning pengeringan. disebut para-para karo wong kene. Kebetulan para-para utawa para-para nek cedak wit-witan sing rimbun, akeh wit gedhi sisih lore pemukiman penduduk. Wengi ku rembulane bunder seser padang jinglang. Dadi ora pati gawe senter pas wayah nebar teri neng para-para. Kurang-kurang bak neh mo, takon kuning koncoku sing jenenge jasmo. Wis entek iki, ayo balik wijik amise gak betah aku e. Iya sik ta. Ratakne pisan iki terine. Selang pirang menit aku karo kanca liyane balik mlaku neng mes sing jarake kira-kira 200 meter saka panggon para-para. Aku mlaku balik mburi dhewe karo jasmo. Moro-moro ana swara ning jas entani bengoke kancaku sing jenenge Angga lho la kowe kok ngeri dhewe dipangan gendruwo kapok lang golek sandalku kobet ki mau sik sik sik sik aku ya tak nguyu dhisik enteni ya aku mlayu ngrusuk ning suket liar nguyuh cedhak wit sukun gedhe aku pancen krasa sithik merinding tak wanek-wanek no melingak kiwo tengen urau no popo. Tak wasiangga karo jasmo melaku ngadoh, tak cepet-cepet noleh kunguyuh. Aku meh tiba mergo kesandung, moro-moro ono mambu kembang melati. Padahal tak pikir-pikir sekitar kono gak ono kembang melati. Wis ratak gagas, aku banjur melayu nyusul jasmo karwangga banjur turu nengnes. Musik Ha <laughs> <laughs> Sesoke sore aku ngopi nggone Pak Pardi e tanemesku Sekitar jam telu sore bareng gober Angga Dani karo Alam. Aku dicedai Mas Mirza wong lokal kene. Mas. Semalam Beta lihat Mas pun di depan warungnya Mas Dimas. Beta panggil malah menjauh ke pantai. cari nih Mas Mirza Kawilo logate wong Maluku. Masak Thomas. Mas? Enggak, tadi malam saya sama Jasmo dan Angga. Iya mas, beta lihat pakai beta pumata. Ah, masa sih mas? Habis dari para-para saya langsung tidur. Mungkin masalah lihat. Iya mas, Parto semalam jalan sama saya dan Jasmo. Iya mas, semalam beta juga lihat mas. Telepon pakai handset, deket pohon kelapa, depan warungnya mas Dimas. Pakai celana training putih, beta panggil, Malah Mas menjauh ke arah para-para. Lah, kira-kira jam berapa itu, Mbak? Ya, sekitar jam sebelasan, Mas. Malam itu, Mas. Wah, jam sebelas baru berangkat ke para-para, Mbak saya. Ah, Mas ini yang lihat bukan cuma beta. Masak salah. <laughs> Gumung senyam-senyum banjur nyeruput kopi karo nyedot rokok. Aku heran, tapi bener sing duwe training putih yo aku tok di antaraning 30 kanca kuliahne. Wengi ku aku yo pancen gawe training putih. Warunge Mas Dimas panggone paring lor desa. Tutupe mesti sadurunge jam 12 wengi. Padahal aku lagi balik neng mes sekitar jam 2 dini hari. Budale sekitar jam 11 wengi ora mampir ning warunge Mas Dimas. Terus sapa sing didelok wong-wong iku mau? e wengi aku entuk bagian si bengi meneh. Sadurunge budal ning para-para, sekitar jam 10 wengi aku mangan mikuah kuah ning warunge Pak Tardi. Karo ndelok tipi ning jero omahe dikancani koncoku sing celukane tato mergo awake kebak tato. Toh, awakmu awan apa bengi? Awan mas, rasa-rasan bengi aku. Masalah gawean sip bengi pancene abot. Ngelawan ngantuk, kudu angkat-angkat puluhan kilo teri seneng bak. Standari rong jam mergawe Tapi nek teri akeh, iso sampe telung jaman. Nek sip awan, kari nunggu teri sing dijemur, kari ngadai neng bak, terus disimpen neng godang. Iso karo layah-layah, rokok lan ngopi. Mas enak-enak nyeruput kuah mie instan, ono suara wong celuk-celuk sokon jopo. pecah wis padha budal. Ayo bareng aku. Masio aku gak ngerti wonge aku nengeri swara iku. Suarane di alias bas. Suarane pancen gedhe nek bengok banter. Sik bas durung entek budal sik mengko tak susul. Ya wis, mengko susul ya. Iya. Mari entek mangan karo rokok sakler. Awakku krasa ra penak. Hawane kaya adem. gak biasane aku krasa adem mergo aku iki wonge betah adem mergo krasa ra penak akhire aku ra melu sipengi aku nge-SMS edine eh, aku ra iso melu angkat aku moro mlaku ning mes ngletak turu moro-moro pinggangku sisih tengen krasa lara nek digawe ngletak dibarengi weteng lara karo glegek gak mari-mari tak jajal tak wenehi minyak angin mergo pikirku masuk angin aku ngombe banyu putih lumayan akeh menawa loro pinggangku mergo kurang ngombe padahal tak pikir-pikir ngombeku cukup tapi sik ora ana perubahan aku tolah-toleh kadang tak merem-remno usaha ben iso turu ngantukku sik durung cukup kuat bius utekku ben turu tak delok jam ning HP-ku jam siji bengi tak delok mung aku tok sing durung turu kancaku sing ramelu si bengi wis padha turu mes panggonku turu sak ruangan disi wong rong puluh. Ono kasuri dewi-dewi, bayangi tingkat kaya turune asrama-asrama umumi. Mbah iku malem apa? Asu-asu kok pating jeguk, aku banjur krungu suara. Thank sikilku aduh sikilku tak golek sumber suaraku tekan ngendi mergo manti lampu ora pati ketok ternyata koncoku jenenge teguh lindur teguh turuning sisih kulonku cedak bayange alim teguh banjur tak cedaki oh tangi eh eh tangi kena apa awakmu takonku karo nyekeli sikile teguh Sikilku disaret wong wedok. Ya wis turu neh, donga. Mangkane sakdurunge turu kuwi. Aku banjur balik neng bayangku. Usaha meremeneh. Selang sekitar lima belas menit ana suara meneh tapi lirih. Astagfirullah. Allah akbar. Astagfirullah. Aku langsung jujuk bayangi Ismail. Panggone sisih etan bayangku. Il, er, tangi, tangi. Karunya nyekel tangane Ismail. iya iya mimpi apa to awakmu royoan botol karo wong ireng akeh mbuh botol apa wis wis nang turune duo aneh mari Ismail lindur suara asu pating jeguk malah hilang loro sing tak rasakno urung reda sampai akhir sekitar jam loro dini hari koncoku sing sip bengi podo balik enek dani alam karo bayu turu si setanku melaku ning panggonane turu loh dan terus balik iya par sel par terini serodo akeh mau apa mene apa kok melok dengan kuloro karo wetengku ini saja bermasalah ngono kurang umbe saute bayu sing lagi noto kasur arep digawe lasar turuning lantai cedak bayangku perasaan ngombe kuki ya wis akeh alah paling masuk angin sisuk paling ya wis mari yuk aku banjur ngobrol-ngobrol karo Dani lan Bayu sampai kroso ngantuk berat akhirnya sekitar jam telu bengi aku turu aku ngimpi elek dikepung bongso lembut akeh rupane gak karuan neng mesiki aku banjur melek awakku ora iso diubahno. Rasa iki biasa disebut wong tindhien. Tak paksa sekuat tenaga akhir iso sadar. Aneh. Pas melek aku ndelok kiwa dengan koncoku podo gak enek. Mergo perasaanku rapenak aku pindah turun yang kasur sebelahku. Panggon turunnya alam. Banjur tak penak ke oleh Ha ha ha ha! Soe aku sarapan karo ngobrol mek Dani karo Bayu. Dek bengi padha neng ndi? Ora neng ndi, aku turu langsung mari awakmu turu ngono lho. Aku ya turu, aku ora awakmu turu lho lho. Lho. Dek bengi gak eneng wong, tak pikir padha neng ndi. Lho lho lho lho. Aku ora neng kok. Aku heran. Aku banjur menengahi ngentekno sarapanku. loro sing tak rasake sansaya nemen. Wis telung dina oleh kula ora doyan mangan pinggangku ya loro gak karo-karuan. Angger wengi angel turu, iso turu angger ngombe obat pereda nyeri. Aku pengen ngetokno nek loro ning ngarepe kanca-kancaku. Par, awakmu kok meneng ae akhir-akhir iki to? Yo meneng ae gring awakmu. Aku banjur meneng senyum terus mlaku ngadoh. Aku bingung arep sambat sapa. Abote wong merantau adoh keluarga. Arep sambat kanca kerja mikirku saben wong duwe masalah dewi-dewi. Aku moh ngrepotne. Wis telung dino oleh kuloro ana kejadian aneh angger bengi. Aku ngimpi petuk wong wedok ayu kulite putih, rambuté dawa. Tapi angger ketemu wong wedok iku mesti aku nglakoni hal sing ranggenah. Tiap aku nglakoni iku aku mesti sadar nek kuwi ngimpi. Tak usahakno melekno mripatku anggere iso tangi, gulu rasane kaya ditekek. Akhire aku ora turu mes meneh. Perasaanku ora nyaman. Irungku mambura enak tiap mlebu mes. Aku pindah turu ning masjid kulone mes pas. Perasaanku malah sering gelisah susah turu. Rasane enek hal sing gak beres. Mergo selama ini tak anggap loro biasa iso diobati secara medis. Tapi nek didelok kejadian-kejadian sing tak alami, iki ora loro biasa. Wengi ku mati lampu, bulan ketok samar-samar. Sekitar jam siji wengi aku ora iso turu. Suasana wis sepi, wong-wong wis padha turu. Pikiranku rasane ra karu-karuan. Aku lungguh ning teras masjid karo madhep ngetan. Aku banjur melangkah metu saka teras masjid lan ngadek karo ngomong. Eh, demit bansat, Nek wani ngetok, ora usah acara gawe ngene iki sing kaya ngene iki. Metu Mambu amis nyengat, aku merinding gak karu-karuan. Tak wanek-wanekno. Rene, metu demit. Aku nguasi ngiwa tengen. Tak belok ning sisi kidulono bayangan putih kaya duwe rambut dawa. ngamping ning pojokan bangunan mes. Jarake sekitar 20 meter saka panggonku ngadeg. Aku banjur njupuk watu cilik arep tak antemno. Bareng aku mlayu arep tak cedhaki gawe ngantem, bayangan putih mau ilang sak kedepan. Wah, mlayu e. Ambu amis mau nyelot ilang. Aku banjur ndusel turu cedhak kancaku sing turu ning masjid. Thank oleh kuloro tambah nemen bobotku mudun wajahku pucet puncake Maria saraku muntah-muntah hak karuan sampai awakku lemes koncoku podo ngerti banjur nyeluk wong pinter aku diturok noneng bayang no dungo-dungo konco-konco podo ngubengi aku ndelok kondisiku Lamu nek apa kok iso sampai ngono omongi jasmo karo mijeti sikilku Mbojas wayahe loro menawa. Nek loro iki cerita makane padha wong adoh kabeh iki dulurmu. Sirahku sangsaya mumet wetengku mual-mual. Akhir aku digawa puskesmas desa sebelah. Mari sak gawemu bilangkot dikancani jasmu agung karo Ridho. Aku banjur mlebu gede pasar din pusus terkulit kurat terdas dicubre jarum Sampe dibaleni ping telung. ni sustere nek aku duwe jimat mbok ya diuculke dhisik. Aku heran perasaanku aku gak duwe ilmu apa-apa. Gak ada Yesus. Jajale kelas sae donga. ni jasmo akhir impus mlebu. Hari pertama ning puskesmas aku ditiliki Pak Pardi sak bojone karo nggawa panganan ning rantang. Awakku lemes diluk-diluk muntah ra mangan. mangan. aku ya mung iso ngriyip ora iso omong karo nyawang wong nunggone aku selama aku dirawat inap kanca-kancaku karo wong desa gantian niliki karo nunggone aku kadang loh netes mergo aku sedih wis ngrepoti wong liya sampai hari keempat kondisiku sangsaya apik kebetulan iku dani alam karo bayu sing giliran nunggone aku aku wis diajak omong wis mulai yo iso mangan part Aku roh loromu kena apa mesti awakmu ya mesti kerti ta? Iya. Awale kuwi penyebabe aku digawe raduyan mangan sampai akhirnya ngene iki. Iya. Dengi kaya awakmu diterawang karo Pak ewan Joko Jawa. Jari anek barang alus sing nyenengi awakmu. Iya. Kaya e wedok marai ngimpiku wong wedok ae to. Wong wedok ae kuwi to. Ya bener ta? Wingi pas awakmu dirawat sedina ning kene sak desa geger mergo enek swara wong wedok jerit. Gondang guyon. <laughs> Aku yo krungu. Caca bereng pas nyangkrone warung Pardi brengi pas barisa anduk dalu kuwi lho. Iya, mulane wong-wong padha golek sampai ngalor cedhak sukun. Ya iku ngono mergo demete golek awakmu, tapi awakmu ki jere duwe daya tarik gawe makhluk halus. Awakmu jere biyen tau ngilmu-ngilmu mbuh apa lah ngono lho. <laughs> Ya ngono kuwi lah Dan. Tapi ra tau tak nggo amalan karo ilmune lah terus demite kuwi saka ngendi jarine? Jare omahe ning wit sukun. Akhire sesuk e aku metu saka puskesmas. sampe teko desa aku disambut anget karo senyume kanca-kancaku. Aku banjur dipethukno wong pinter desa setempat. Aku didongani dinetralisir ben gak enek demit sing ganggu meneh. Ora lali aku ya dikon ngombe ramuan sing wis disidungo. kejadian iki ambil hikmayai bangsa lelembut padha karo menungso ya iso seneng ya iso ngamuk akhirnya nyilakani nek trisnane ora kesampaian aku pancen sering ninggalake ibadah salat padahal mestine awake dhewe sering ibadah marang Gusti Allah jaluk perlindungan saka kejahatan jin lan menungso ben ora cilaka saiki desa iki dipagri didongakno ben kejadian serupa rak terulang meneh Aku banjur matur suwun karo wong-wong sing wis nulungi aku ngewangi donga lan tenaga. Pesenku kanggo jimatres jimatres, aja lali salat lan donga marang Gusti Allah. Salam jimatres dari aku Abdul Ghofar Maluku Tenggara. Salam jimatres.